i hadis Ebu Hureyre, to su dva kratka hadisa. U njima ima nekoliko propisa koje je neophodno muslimanu da ih poznaje i kažemo prije nego što počnemo ono što je kazala u muslim kada je pitala poslanika sallallahu alaihi wasallam da li se žena mora kupati nakon što vidi vodu pa je kazala prije toga inna Allahe la yastahi min al haq Allah se ne stidi istine musliman se mora poučavati svojoj vjeri i mora se poučiti propisima a Aisha radijallahu anha qalet kuntu أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه كاج عائشة رضي الله تعالى عنها ja sam prala dženabet sa odjeće poslanika sallallahu alaihi wasallame misli na spermu koja je bila na odjeći poslanika sallallahu alaihi wasallame pa je izlazio na namaz a trag vode je bio na odjeći u drugoj predaji koja je kod imama muslima stoji ja sam četkala ili sam rukom uklanjala ono što je bilo znači na odjeći poslanika sallallahu alejhi ve pa je tako izlazio na namaz, pa je tako izlazio na namaz. O Ajši radijallahu ta'ala anha smo govorili prethodno o njenoj istoriji biografiji radijallahu ta'ala anha, a u hadisu ima nekoliko propisa najbitniji od tih propisa jeste propis neđaseta sperme. Da li je sperma čista ili nečista? Po ome pitanju islamski učenjaci imaju nekoliko mišljenja, ima i šest. Ali da se ne bi umarali sa svim tim mišljenjima, neka od njih nisu osnovana, mi ćemo spomenuti samo, samo dva koja su nama najbitnija i ukazati na treće koje je iznimno mišljenje u šafijskoj pravnoj školi. Prvo mišljenje je da je sperma nečista i to je mišljenje i mama Malika i Ebu jedino što Ebu Hanife kaže da je dovoljno kod čišćenja sperme kada je suha da se očetka. I to je jedan rivajet od imama Ahmeda. I drugo mišljenje da je nečista i to je mišljenje većine islamskih pravnika i to je znači jači stav u šafijskom mezhebu i to je rivajet od, ima, od imama Ahmeda i ispravniji rivajet kod imama Ahmeda. Ima treće mišljenje koje je iznimno u šafijskoj pravnoj škola, to da je čisto od muškarca, da je nečisto od žene. međutim, ovo mišljenje nema, nema jake osnove. Allah najbolje zna da je jače od ova dva mišljenja da je sperma čovjeka čista. Kako čovjeka, tako i žene, da je čista. No međutim, nema kategoričkih argumenata, a koji smo mogli kazati, ovo je 100% jasan argument. Nego znači radi se o ištihadu, jednostavno toga jeste razilaženje među lemom veliko. Oni koji kažu da je nečista, kažu, zar nije ovdje Aisha radijallahu ta'ala kazala, prala sam spermu sa odjeće poslanika. Pa kažu, ne pere se osim šta? To je čisto. Kaže, zašto je prala? Našo njihovo vrijeme nije bilo puno vode, voda je bila zlato, tečno i tako dalje, pa kažu, ne bi ona to prala da to nije bilo nečisto. A ovi koji kažu, koji dokazuju da je sperma čista, kažu, zar nije? Ona kaže, ja sam četkala to rukom, trljala ovako, da spadne. Kažu, mora nešto ostati. Vidite da nije nečisto, da je bilo nečisti, ona bi u drugom slučaju to prala. A kako odgovaraju ome prvom rivajetu što kažu da je prala, što kaže Ajša da je prala, kažu pa mi peremo odjeću od, na primjer, sline koja dođe na, na odjeću, ili od pljuvačke, ili od nečistoće bilo koje druge vrste, nečistoće, nego prljavštine. prosti, znači razlika između nečega što je prljavo i što je nečisto. I peremo odjeću od znoja, a nije nečisto. Znači ne mora znaš ako se pere da je odmah šta. Može biti prljavo, može biti samo prljavo. Pa odgovaraju znači ovim rivajetom. Dok ovi kažu koji tvrde da je nečista, kažu nikako. Mi imamo argument, to je kažu način čišćenja. Zar čovjeku nije obaveza kad dođe na namaz i hoće da kanja u svojim mestvama i pogleda ispod i vidi da ima neđa, neđaseta na mestvama. Šta će uraditi? Neće ni jedno ni drugo. Očisto zemlju. Baš to. Tri puta će očisto zemlju. I to je dovoljno. To je čišćenje. To je čišćenje. Kažu i ome i nešto će ostati sigurno da se neće sve ukloniti. Međutim, kažu to je dovoljno za čišćenje. Dok isto ovi kažu što kažu da se četka i da se to, znači, rukama skida, prstom, kažu to je način čišćenja, ne znači da je nečisto. U svakom, ne, ne znači, znači da je čisto. U svakom slučaju, nemamo jasnog argumenta što ukazuje da je šta, sperma nečista. Pa je osnova da je šta? To bi moglo biti možda najjači argument mogao biti. Da je osnova, da je čista. Ima hadis Ajše, koga ćemo kasnije spomenuti iz njegovi rivajta se zaključuje što bi moglo ukazati na čistoću. To je rivajet koga bilježi Ibn Hibani, imam Ibn Huzeime, od Ajše radijallahu ta'ala da je kazala tako čistila sam, kaže, prstom svojim spermu s odreće poslanika sa osanome, kaže pa je izlazio u ohuvoju salifi, pa bi klanjao u njoj, u toj odjeći. Imamo dvije mogućnosti. Da je to čistila dok je on bio u namazu, čistila sam, a on je klanjao u njoj. Postoji mogućnost za vrijeme namaza i postoji mogućnost šta? Da je čistila, pa da je onda klanjao. Postoje dvije mogućnosti. U svakom slučaju bilo ovo ili ono, ukazuje znači da je nešto ostalo, a dok je nešto ostalo, znači to je bilo znači sigurno čisto, jer ne bi Allahu poslanik sa klanjao u, klanjao u tome. Ovo je znači najbitniji propis koji se veže za ovaj hadis, a to je znači čistoća ili nečistoća ili nečistoća ljudske, znači, sperme. U našim danasnim uslovima, draga moja braća i cijeljene sestre, možda ovo pitanje nije toliko bitno koliko je nekada bilo bitno. Ono je bitno uvijek kao pitanje, ali sprovođenje ovoga pitanja u praksu je nekada bilo teško. Zbog putovanja, čovjek na putovanju, nije uvijek u stanju bio da mijenja odjeću, nije bilo uvijek odjeće kao što danas ima. Nije bilo znači ovih hajrata i ovih blagodati koje mi danas vidimo. Pa se, se znači, pa se te stvari razlikuju a da ne govorimo znači o vodi koje je sigurno bilo uvijek u nedostatku i slično tome, pa je znači nekada aktualiziranje ovih pitanja i bilo kud i kamo znači preče nego što je danas u naše vrijeme kada je omogućeno znači čovjek uvijek da može očistiti svoju odjeću. I kad kažemo da nešto nije nečisto, to ne znači da čovjek može slobodno da klanja u tome ne smeta nije, ako može promijeniti preče, jer kad bi nekome od nas kazali idi na svadbenu proslavu u odjeći na kojoj ima tragova, na primjer, od dženabeta, niko to ne bi pristao. Pa kako onda pristaješ da staneš pred Allaha te barake od tala, koji je najpreći da se, najpreći da se njemu uljepšaš. Izlazio je u namaz, kaže Ajša radijallahu ta'ala, a na njegovoj odjeći je bio trag, trag od pranja. Ovo se može e, razumjeti na dva načina. A to je da se je vidio trag od same sperme od pranja, da se ostio trag, ili trag od vode. Jedno od to dvoje jedno od to dvoje da se vidjelo. Iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je čovjeku dozvoljeno klanjati u mokroj odjeći. Odjeći koju je oprao. Oprao je nečim i nakon toga može slobodno stati u namaz. Jedino, ako bi se ta odjeća lijepila puno iz tijelo da više sklasi, da više sklasi odjeću, onda sigurno da je to bi bilo pogodno. Ja sam vidio jedne prilike jednog čovjeka, brata muslimana, koji hoće da potare po mestvama. Pa nije znao kako on je čuo da ima potina, nije znao. Pa stavio čaraku i pere pod česmu pere i trlja preko čarape i onda obuva to u cipelu, nije poznavao znači propis. To može na čarape, ali kad to bilo na, na, na primjer na pantalonama ili negdje da bude da se prilijepi u tijelo, onda bi, kada bi više skvasio, onda bi to već bilo problematično. U ome hadisu isto tako je dokaz da žena treba služiti svoga muža. Da žena služi svoga muža. I to je jače mišljenje kod po argumentima, neću kazati od islamskih učinjaka, ali ima oni koji iskazali ovako i ovako. Ali jače mišljenje po argumentima da žena treba služiti svoga muža s tim znajući da žena nije rob u kući. Što su danas najviše muslimani sebi dali za pravo da ženu smatraju programiranom i preciznom. I samo je uključiš i ona radi. To je pogrešno. To je pogrešno. Znači, čovjeku je, čovjeka žena treba služiti, no međutim ima svoje mogućnosti, ima svoje obaveze koje je dužna ispuniti, a ne preko toga. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da treba prenositi dijela koja čini neko u koga se ljudi ugledaju. Ima primjer nekakav poznat alim negdje uradio nešto što je od širijetskih propisa. To treba prenositi i širiti da ljudi znaju propise. Taman da u tim propisama bude ponekad e, nešto što, čega se čovjek stidi. Čega se čovjek stidi. Danas kod Arapa ima jedan ružan običaj. Nije on ružan, on je lijep s jedne strane, no međutim kosi se sa druge strane sa e, nekim njihovim postupcima. Na primjer, kod nje je veliki, e, velika samota da čovjek zna ime nečije žene da se ona zove Fatima, Marijama, Umu nije bitno. Ne možeš znati ime, to je sramota. A nije sramota da vidiš kako izgleda njena kosa i kako izgleda njena leđa, jer hoda razgoličana po To je normalno. Pa to su iskriveni, to su iskrivljeni kriteriji. Poslanik sa osam jedne prilike pitan da li da se čovjek gasuli sa ženom zajedno ili kako da se gasuli, pa je rekao da, kaže, ja to radim sa ovom ovdje, kaže, nas dvoje, kaže, tako, radimo kaj pa budemo džunup, kaže pa se ovo dvoje kupamo, Ajša radi da pa je pokazao. Da ljudima, znači, približi taj, taj propis i da ga ljudi zapamte, da ga nikad više ne zaborave. Kaže, jeste, to mi činimo tako. Znači, da ih pouči propisima. Pa je tako, znači, lijepo da se prenesu postupci, jer je ovo, draga moja braća, vjera. Koliko ljudi, vallahi, svoje i ibadete kvari ne znajući taharet. I taharet vam treba, znate gdje? Svugdje. Taharet trebate u džihadu. U džihadu nemate biti bez tahareta. Zar nisu izišli oni ljudi u džihad? Pa jedan od ashaba bio ranjen, imao ranu na glavi, pa se ođunupio. Pa kažu, šta kažu, ne vidimo ništa da se kupaš. Nema ti druge. Dok ne možeš konjati? Pa se okupao pa je umro. Pa je rekao poslanik za svem, ubiše ga, ubio ih Allah. A gdje? U džihadu. Kaže, što vi danas samo pričate, taharet, svugdje baš taharet. Od ustajanja do te baš taharet 20 puta. Pa je taharet bitan svugdje, svugdje je taharet bitan. Ali kad ne zna čovjek propis, onda nastanu problemi. Omar radijallahu kad, kad se ođunupio, valjao se po prašini, kaže, kao što se deva valja. Nije znao što, on je znao da ima temu, on nije znao kako ide temu. Mislio da mora da obuhvati cijelo tijelo kao što voda obuhvata. Pa kad mu je rekao Omar šta se desilo, kaže boj se Allah Omar, kaže to nikada nije bilo. Omer zaboravio da se je valjao po, po prašini kao deva. I kad je došao, kaže kad smo rekli poslaniku sa osaneme, Allah poslanik se nasmio, rekao, kaže dovoljno ti bilo da uradiš ovako i ovako. A Amar nije nikako klanjao. Pa kad je dovoljno bilo da uradiš ovako i ovako. Pa kaže, boj se Allah, kaže, to se nije desilo. kakav je događaj Omer zaboravio. Kaže, u redu, kaže, vladar pravljeni, kaže, ako kaže ti smatraš da ja trebam šutat, kaže, Neće pričati. Kaže, ako je istina, kaže, pričaj. Da vam to bilo uprkos Omeru radijallahu anhu. A međutim, poznavanje propisa jad, a čovjek počinje od ovih propisa, osnovnih propisa tahara. Što se tiče sperme životinja, i to islamski učenjaci spominju kad pričaju o tome, o mehadisu, kažu, ima veliki razilaženja, možda to nije toliko bitno za nas kažu e, u šafijskoj pravnoj školi imaju dva mišljenja kod imama Rafija i Rafija ja ispravno da je nečista, imam neovi kaže da je čista. Imamo treće mišljenje koje kaže da je čista od životinja čije se meso jede, a nečista od životinja čije se meso ne jede. Ovo smo spomenuli samo usput, znači nema posebnog propisa vezanog za nas što se nas nešto posebno tiče. Ovdje samo jedna napomena, razlika između sperme muškarca i žene. Sperma kod muškarca je gusta, bijela i lepljiva masa, dok je kod žena žuta i tečna. Tako i sam slučajac spominju u fikskim knjigama praveći razli. Hadis, drugi hadis je hadis Ebu Horeira radijallahu anhu kome kaže A عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهد جهدها فقد وجب الغسل. U rivajetu kod muslima se dodaje o lem yunzil. Kaže kada se smjesti između njena četiri uda, potom ima odnos sa njom, mora se kupati taman i da ne iziđe znači ništa od iz njihovih tijela. O Ebu ovaj Horebi radijallahu anhu smo prethodno govorili, znači u njegovoj biografiji, kada se smjesti znači četiri uda misli se na ruke i noge. U ome hadisu je dokaz da kupanje nije obavezno samo pri znači ejakulaciji nije to uslov. Nego dok se desi, znači, kako došlo od Isu, dok se spoje dva stidna mjesta, znači obavezno se kupati. I islamski učenjaci složili na tome. A što se tiče hadisa, innama kan al ma'u min al ma'i islam ima hadis innama al ma'u min voda je od vode. Što znači voda je od vode? Kada se desi ejakulacija, tada se čovjek kupa. To je voda od vode. Kad vidi vodu, znači kupa se. To je bila olakšica u prvo vrijeme Islama. Pa je nakon toga dokinuto u predaj koji bliži vam Tirmizi od, od e, Ubeja kaže voda je od vode, kaže to je bila olakšica u prvo vrijeme Islama, potom je to dokinuto. Potom je to dokinuto. No, međutim, ima razilaženja da je neka ulema, da, je neka, e, da su neki učenjac smatrali nakon toga poput Osmana i drugi da su smatrali da je to, da to nije dokinuto. Nisu znali za ovaj propis. Nisu znali za ovaj propis. Osman radijallahu anhu nije poznavao znači ovaj propis koji je bio dokinut. No, međutim, nakon toga se je desio iđma i konsensus islamskih učenjaka. Ovdje je, kaže, pa kad vođe belgusulu treba se kupati. Znači, nije, nije obaveza da se kupa odmah. U isto vrijeme, nije obaveza da se kupa odmah, jer ovdje kaže peka kad vođe belgusulu, znači kad to uradi prije dolaska namazkog vremena. Prije dolaska namaskog vremena. Ako istekne namasko vrijeme, a on to nije uradio, e, tada bi nastupila, tada bi nastupila kazna i nastupio bi stvari. Kažu islamski učenjaci da ovaj hadis kome se spominje jeli, odnos, za njega se vežu brojne mesele. Brojne mesele, hadis kome smo kazali, kada se dotaknu dva stidna mjesta, treba se kupati. Islamski učenjaci kažu da dodir dva stidna mjesta, puki dodir, samo dodir ne obavezuje na kupanje. Iako je došlo u hadisu dodir. Kažu mora se desiti nešto više od dodira. Mora se desiti nešto više od dodira, mislim da je to jasno. I, ali sami puki dodir znači ne mora čovjek, ne mora znači ne izaziva kupanje. Jer to je, to može znači čovjeka ponekad navesti da se kupa, a nema potrebe da se kupa. Ili da se ne kupa, a morao se okupati. Što jedno i drugo mogu čovjek izazvati probleme s tim što druga stvar može pokvariti i ibadete. Kažu neki učenjaci da se ovaj hadis veže dodir, znači supružnika ili njihovi stidni mjesta, odnosno odnos, da se veze za 60 i nešto pitanja, a drugi kažu da za 70 i nešto, treći za 80 i nešto. A kaže Ibn Ebi Džemre da se veže za hiljadu fikskih pitanja. Dok dođe do toga, znači do odnosa, hiljadu fikskih pitanja se je zavezalo za, za taj odnos. No, međutim, bojim se da ove riječi da su malo pretjerivanje, jer ipak hiljadu pitanja neshvatljivo je da se veže znači za sami odnos Allahu Teala Ovo su bila dva hadisa, znači od Ajše radijallahu ta'ala i Ebu Horeire. Imamo nakon toga osmi hadis u je poglavlju, međutim budući da on poduži, ja ga ćemo ostaviti za naredni put. Če Allah te barake od da nas upute na pravi put, poveća naše znanje i da poveća bereket u našem znanju. Da spoji u džemetu sa našim poslanikom, sallallahu sallam, i svojim dobrim i šehidima. Ja bih samo na kraju rekao da je, draga moja braćo i sestre, nije uvijek bitno količina znanja. To nije bitno. Imate ljudi koji su danas enciklopedije znanja, ali Allah ne da bereketa u njihovom znanju. On je enciklopedija u znanja, ali ne da mu Allah te bar dala bereketa u tome. Dok drugog čovjeka, nema bereketa u znanju, nema on znanja velik, puno. Ali može, hajda napraviti što ne može napraviti onaj koji je znaniji i koji je učeniji od njega. Jedan od naše uleme poznate znao je doći u mesečid nebovi, mesečid poslanika sa osaname, i dođe u halku i sluša, kogod da predaje, on sjedi i sluša. Ponekad su predavači njegovi učenici, koji kad ga vide plaču od, od, od stida i od, i, od, i od dragosti, od svega što je on tu, a ne mogu pričati pred njim. Kako će pričati pred njim? To moj šejih, ja još uvijek nisam tigao ni dio onoga što je on naučio, no međutim on je sjedio i poučavao se. I nije mu bilo ništa ispod poniženja da sjedi pred svojim učenikom i da uči. To je bereket znanja, braća. To je bereket u znanju, da se čovjek ne oholi nad kim, nego da nauči tamo gdje može naučiti, šta može naučiti. I da moli Allaha te bar da ne bereket o tome znanju. Isto tako drugi je dolazio, bio jednom u džami, ustao jedan obični čovjek da nešto kaže ljudima, da im dade nasihat. Pa je počeo pričati. I ovaj sjedio, slušao i počeo plakati alim čovjek, imam ummeta, počeo plakati gdje obični čovjek priča tamo nešto, spomenuo hadise, nešto, počeo plakati čovjek. To je subhanallah iskrenost. Pa je digao glavu onako uplakani i pogledao ovoga, kad je ovaj vidio njega, izgubio se čovjek, noge mu se oduzele, kako ja mogu pričati, a ti sjediš ispred mene, kako imam pravo da otvorim usta dok ti sjediš tu. I odmah počeo se izvinjavati, kaže, hala, nisam ja znao, ima prekinuo, kaže, tako ti Allaha nastavi, tako ti Allaha, kaže, nastavi. Pa je sjedio i slušao i plako dalje s njegovog predavanja Iako ovaj čovjek nema ni približno znanja ali braćo moja, nije samo znanje da čovjek reda niže, predaje, da spominje, da priča i tako dalje. Treba nešto što se zove bereket u znanju. A to se tiče i hlasom, iskrenim, da čovjek zaista želi da, da pouči svojoj vjeri. I onda ono što nauči, Allah mu dadne bereketa da to primjeni. Jer Boga mi od znanja čovjek zna ono što primjenjuje. Ma znaj ti koliko hoćeš, prijatelju. I pričaj, budi kao kompjutor. Ako to ne primjenjuješ u svome životu, kakva korist? Niti sebi koristio, niti si drugima lijep primjer dao. Možda si bio kao svijeća, drugima si a sam si izgorio. Pa treba čovjek, znači, kada želi da nauči nešto, da prije svega ima, znači, čist hlas i nijet za učenje i nakon toga da želi Allahu lice i zadovoljstvo. I Boga mi, kad pa čovjek sluša ne znam koga, do, gdje god da slušate imama da priča, pokušajte dati tome imamu, obični hože negdje u džami, pokušajte mu dati svoje srce. Nek priča, nemoj imati predrasuda dok uđeš i kakav je, ovakav je, onakav je, izbrijanje, je, krvatu stavio, nemoj tako gledati. Nego kaži, pokušaj ću čuti šta taj čovjek govori i ako ima nekakva korist uzeti, ono što je loše ja neću uzeti od njega. Ali ono što je dobro ako priča, hajde ja ću uzeti pa ćete vidjeti da nećete izaći iz džamije, da ne iziđete sa nekakvom koristi. Gotovo da nećete izići iz džamije. Jedan hadis da vam, da vam kaže jedan hadis, to je dovoljno. Jedan hadis da vam kaže da vas posjeti, to je dovoljno, jer čovjek u svojoj prirodi zaboravlja. Moja mama ima 62 godine, hijab je počela nositi tek prije nekoliko mjeseci. On, otac je uvijek bio protiv toga. Mama je imala jako velikih problema od strane oca. Majka me stalno pita za savjet šta da radi, ja sam lično nepopustljiv ali to je moja majka i vidim da puno pati. U svakom slučaju ženi obaveza da se pokrije, bio otac zadovoljan ili ne, da lijepo postupa, znači prema njemu, da mu ukazuje da bude blaga prema njemu, ali ne smije popustiti. Ovo što je nepopustiv, brat što je popustiv pogledu svoje majke je dobra stvar i treba istajati na tome putu kako god da otac reagovao, međutim ne treba mu dati povoda da, znači, da reaguje on kontraefektivno. Kako bi savjet dali ženi koja je udata povratnica u vjeru, inša Allah, u pravom smislu te riječi, želi, inša Allah, praktikovati islam, njen muž je po njenom mišljenju nafik. Pije, puši i psuje Boga, na Ne želi da se vrati vjeri, iako je po rođenju musliman, nije nikada ušao u mekteb niti u džamiju. Ne zna proučiti ništa od islamskih sura. Ona je sve pokušavala od razgovora do slušanja i predavanja te čitanja na glas da on sluša, međutim on je sve gori i gori prijeti da će otjerati ako stavi hijab kada ide van kuće da napomenem on i djece. Ima li djece, nema li djece, dužnost joj je šerijatski farz zvađi da se razvede od njega, da ga napusti. Zato što psuje Allaha Đelešanuhu. A to je kufru Allaha Tebarake Otala, ako je opomenut za to i kazato mu sve, iako nema potrebe da se to govori, jer to je stvar jasna kod dan, to ne smije raditi. I to po prirodi čovjek svoje mora, mora znati da ne smije psovati Allaha Đelešanuhu. To po prirodi mora znati. Ne smije ostati s tim čovjekom u braku. Ne smije ostati sa njim u braku. Prije pola godine postala sam vjernica i da li je meni dozvoljeno brak sa, brak sa čovjekom koji ne želi da praktikuje islam i želi da ja popustim u vjeri da ugodim njegovim protivima koji se kose sa šerijetom. Da li da saburam i koliko dugo nismo šerijetski vjenčani? Nismo šerijetski vjenčani, a više puta smo izgovorili razvod braka. Muž je više puta rekao pušta si. Da li mi je on haram, iako nismo šerijetski vjenčani? Nije dozvoljeno ženi da ugodi protivima muža na ovaj način. Protivima muža se udovalja ugađa, skuhaj ovako, opeglaj ovako, opere ovako, to su protiv koji su dovoljava, a ne prohtjevima ostave lahu vjeru, skini hijab i što. Tome se ne smije pokoriti, ne smije se tome pokoriti. To što niste širijetski vjenčani, ne znam kako se desila ta bračna veza u svakom slučaju, ako se desila na klasični način koji se dešava nakon toga, inša Allah, da, da će bračna veza biti ispravna, ali ovdje ostaje problem njegovog, znači njegovog islama muž više puta rekao puštena si. To je problematično. Te propise morao on poznavati. Ako bi poznavao, znači nije, nije poznavao propis da te ne može vratiti više nakon toga, onda što treba da ga treba poučiti tim propisima. A koliko dugo da saburam, molite vlada da popravi stanje. ovdje se kaže da li neko, pa se spominje ime, to nas ne zanima, rekli smo da nećemo imena spomjeti griješi kada čestita tome i tome nevjerniku njegov blagdan. Kogod da čestita nevjerniku blagdan, on je napravio kobnu grešku, kogod da bio. Bilo da se radi o ovoj ili onoj osobi. On je napravio grešku i to ne smije činiti. Salam alaikum. Kako je najispravnije nositi hijab i džilbab? Da li će žene koje nose hijab i džilbab neispravno kad se vide uši vrat biti kažene za neispravno nošenje hijaba i džilbaba? Hoće, biti, kažene, moraju znati kako da se odjevaju, moraju ispitati. I ne smiju, znači, otkrivati uši, to je, to je haram po konsensusu leme. Mora žena, znači, pokriti <clears throat> svoje tijelo sve i ne smije ništa od njega pokazivati, osim lica i šaka po jednom mišljenju islamskih učenjaka. Sestra sam i imam ponudu da se udam za jednog brata kao druga, kao druga žena. On to za sada krije od svoje prve žene i želi to ostane anonimno za sada, jer se ona tome žestoko protivi. Moji roditelji znaju sve o tome i pristaju na takav vid braka. Znači imamo pristanak velije svedoke i mehr. Da li je takav brak ispravan? Jeste, takav brak je ispravan šerijatski, no međutim ovdje problem ostaje prvog braka i bojati se znači da se prvi brak zbog toga ne uništi. I kad bi se desilo to uništenje, kad kaže žena otišla od muža, on opet ne bio griješan, ona je kriva. On ima pravo na to, njemu je šarijetski dozvoljeno, ona nema pravo da ga napusti zbog toga. međutim, treba biti mudar i pametan, pa treba gledati znači da se očuva i jedan i drugi brak. Jer on se ženi zbog braka. A brak, prvi cilj braka jesu, jeste potomstvo. I šta smo uradili ako oženi drugu ženu, a prva ode? Znači, treba nastojati na neki način da se to izbalansira, pa da ostane i jedan i drugi brak da budu sačuvani. A šerijatski takav brak je ispravan inshallah. Ovdje se pita kome najbolje da se daje zekjat najbolje da se daje zekijat kategorijama ljudi koji su spomenuti u Kur'anu, 60. majetu sure Teube. Koji su najjači dokaze o zabrani muzike? Najjači dokazi o zabrani muzike su Kur'an, sunnet i konsensus uleme. Kur'an, riječ Allaha barake ve ta'ala, o minen nasi men ještari lehval hadithi ili ubidna an sebi lillahi bi ilm. Ima ljudi koji kupuju lehval hadithi zaludan govor da bi ljude odvraćalo od Allahovog puta. Kaže Ibn Mes'ud, predaj koji je bliži Ibn Đeride Taberi u svome tefsiru, imam hakim i drugi, tako mi Allaha, tako mi Allaha, tako mi je Allaha, zaludan govor, lehval hadis, to je, to je muzika. Tri puta se zaklinje. I rekao Ibn Abbas da je to muzika, rekao Ibn Omar da je muzika, rekao je Džabir da je muzika, rekao je Mujahid da je to muzika i Hasan al-Basri da je to muzika i brojni drugi učenjaci. A najučenija dva čovjeka u Allahovi knjizi Tebarak je otala Ibn Mes'ud i Ibn Abbas su rekli da je to muzika. Ne znam čije mišljenje nakon njih dvojice uzeti. Čije mišljenje uzeti nakon njih dvojice. Ibn Mes'ud kaže tako mi je Allaha. Kaže šeqiq predaj koji biže Buhari muslim, sjedio sam u, halki u kojoj je bio Ibn Saud. Pa je rekao, tako mi Allaha, kaže, nema od mene, ne znam niko ima od sahaba da je učeni od mene u Allahovoj knjizi. I da znam, kaže, da ima neko da je učeni danas na zemlji od mene u Allahovoj knjizi, kaže, a da mu je moguć pristup, ja bih odsedlao svoju devu i otišao da se poučim tome znanju. Kaže Šefik, sjedilo je tu deseta sahaba poslanika sa sam toj halki i niko nije osudio njegove riječi. Svi su to priznali. I on se kune tri puta da je to, da je to muzika. I kaže poslanik sa osadom u hadisu koga bliže Buhara Muslim, bit će ljudi od moga umeta koji će dozvoliti vino i svilu i muzičke instrumente. Muzički instrumenti obuhvata sve instrumente koji će dozvoliti, ohalali će muzičke instrumente. A može li se ohalaliti halal? Da kaže, neko ja sam ti ohalalio halal. Ne može se ohalaliti, halal je halal. Ohalaliti se može samo haram. Kao što se može oharamiti samo šta? Halal, to je stvar kaže, da će ohalaliti muziku. Vino i muzički instrument. Stoji se svira za muškarce, alkohol i muzički instrumente. Ove tri stvari su haram. I četvrti muzički instrument je spomenut u istom šta? Kontekstu. Znači da su haram. Ima predaje kod Tirmizije da je poslanik sam zabranio bubanj i tako dalje. I konsensus uleme prvi generacija da je muzika haram. Konsensus uleme prvi generacija da je muzika haram, nećete naći nikoga. Prvi koji je rekao od uleme, jer među prvima je bio Ibn Hazm, koji je umro polovinom petog hiđarskog stoljeća. Nakon toga dolazi Imam Gazalija koji je imao 505. i današnji neki savremeni učenjaci koji smatraju, no međutim, to sve iznimna mišljenja i predaje na koje su ono ostavljaju ni jedna od tih predaje ne ukazuje, ne mogu biti snaga pred ovim argumentima koje smo spomenuli. Šta se desi sa ženom koja je uzela nizak mehr, vjerojatno mali mehr, misli se, malu količinu, i nije radila u toku braka, kada se muž razvede od nje i ona od jedne tačke mora napustiti njegovu kuću. Ako se misli da žena ima pravo, znači da uzima nešto ono što je zakonski po ovim njihovim zakonima, da žena ima pravo na pola i tako, to je batel po šarijatu. Žena kad se razvede, uzme svoj mehr i ide dalje. Nema ona nikakvog udjela u muževom imetku. Zato ona ima svoj imetak i može ga držati za sebe. A muž što radi, ostaje njemu. Ne možeš kazati, mi smo bili deset godina u braku, skupa su napravili kuće, a odmah pola kuće. To po šarijatu nema nikakve težine. Kuća je njegova i metak je njegov, ona je svoj metak mogla čuvati i držati za sebe i na kraju ne može znači tražiti od njega ništa. Traži svoju otpremninu zato što žena se može ponovo udati i opet je muž dužan da nju izdržava. Pa je ona bogata svojim imetkom i bogata imetkom svoga muža. A on nije bogat metkom svoje žene. Je li tako? Jeste. Tako da žena neće uzimati u tome slučaju ništa. Da li je mehar predviđen kao osiguravanje žene u budućnosti u slučaju razvoda braka? Nije. Nije to cilj mehra da se žena osigurava. Šta će žena koja je uzela mehr deset maraka? Šta joj to osigurava? A najbolje žene su koje imaju najniži mehr. Nije to osiguravanje, nije to osiguravanje, jer to, to osiguravanje se lomi preko nečije leđa. Da tako, da bi se ona osigurala dobro, da bi se muž dobro morao slomiti da joj dali dobar mehr. A to nije cilj šarijeta. Mehr je njoj čast i počast i uvažavanje i pažnja njoj koju je šarijet dao. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا da joj dadneš tovar blaga, ne smiješ od toga ništa uzeti. E te hudunehu buhtanen o ismen mubina, zar ćete to nepravedno uzimati i grije sebi na glavu tovariti? Ako nije, je li ista dugo predviđeno u svrhe materijalnog obezbeđivanja žene, od koje se muž može razvesti kad hoće. Jeste, on se može razvesti kad hoće, ali ne može izjuriti kad, iz kuće kad hoće. On ima svoj idet i nakon izlaska iz ideta može se opet udati. Nama naredni dan kad istekne može se udati. Tako da nikada ne ostane sama. Nikada ne ostane sama. Jeste. A nije izdržavanje njeno kao žene, ako je nakon toga razvede, ona kao žena, u globalu njoj ništa nije predviđeno s te strane, osim nova bračna veza. Jer koliko žena kada bi imalo sredstva za izdržavanje, ne nikad više pomišljam na brašnu vezu. Selam alaikum. Da li se mogu slušati lahje sa defom i pustati na paltalk? Prvo ova riječ ilahije, ja ne znam odakle ona potekla. Ilahije, ona je malo, ova riječ malo čudna po sebi. Ilah je Bog. Ilah je, nije mi. Ova riječ nikako mi ne stoji. A osnova je da se to ne čini. Def je dozvoljen samo ženama i curicama, na svadbenim proslavama, na Bajramu, kada je obrezivanje i slično tome. A da se pustaju ilahije sa depom na paltalku, ne bih to preporučio nikome da čini. Ima leme neke koji su kazali, no međutim šeh Albani navodi pet hadisa koji spominju def i svugdje se spominje žena, tako da je muškarcima preče da to ne pustaju na paltalku i da se to ne sluša. Assalamu alaikum. Kada vjernik nađe osobu sa kojom želi da se oženi, a njegovi roditelji nisu zadovoljni njom, da li vjernik treba poslušati roditele i da se ne oženi, iako je on zadovoljan njom. Napominjem da roditelji mu ne praktikuju islam. Gleda se, ako ti roditelji kažu nemoj ženiti tu osobu, tu djevojku, ženi koju hoćeš drugu, pokrivenu, vjernicu, sve, a nemoj te, molim te. Iz kog razloga? Možda je imao sa njom babom nesuglasica, možda je čuo nešto loše u toj porodici i slično tome, ako traži da ne ženiš jednu ženu, znači pona osobnju, onda pokori se roditeljima. Međutim, ako babo kaže ne možeš ti ženiti ženu koja je pokrivena, ne možeš oženiti vehabiku. E onda padaju babine riječi u vodu i majkine ili bilo čije, jer čovjek mora ženiti vjernicu. Mora oženiti vjernicu. No međutim, jednu osobu, pona osobu imaju pravo zabraniti. Da li je hađ žene, ako ga obavi noseći nikab vrijedniji, nego onoj ženi koja ga obavi bez nikaba? I ako jeste, da li nam možete navesti dokaz za to? Što se tiče hađa sa nikabom, tu postoji spor među islamskim učenjacima, da li žena treba otkriti lice ili ne treba. Ispravno je mišljenje da žena neće da žena neće na hađu otkrivati svoje lice. Jer poslanik s.a.v. kaže u hadisu Ibn Omara koga bilježi Buhari o svome sahihu La taqibul muhrimetu wa la talbisul qafazaini žena koja je u ihramima neće staviti nikab, niti će obući rukavice. Razumijemo li iz ovoga hadisa da žena ne smije pokriti lica? Ne razumijemo. Iz hadisa razumijemo da žena ne smije staviti šta? Nikab. Jer je nikab nešto što se prilepi u tijelo kao što se rukavice prilepe. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, da je htio zabraniti ženi da na hađu pokrije lice, kazao bi, žena na hađu će otkriti lice ili neće pokrivati lice i neće pokrivati svoje ruke onda bi hadis bio kategoričkog značenja. Onda bi hadis bio kategoričkog značenja. Tako da stavi nešto znači što pada sa njene glave i nije priljubljeno uz lice, ako Bog da inša Allah, neće smetati. Postoji razilaženje među ulemom. Preče je bolje da žena stavi znači nikab, a čiji je hađ vredniji, vredniji je hađ one koja bude iskrenija i čiji nije bude čišći i koja na potpuniji način obavi propise hađa. Allahu Teala ahlam. Znači sada je pod pitanje ovdje šta uradi sa imetkom kada su naši muž i žena zajednički ulagali, investirali znači u gradnju stambenih objekata, e, zemlje, auta i tako dalje. Mi smo, kada smo govorili, znači ovo je pitanje, nisam spominjao tog pitanja, nego smo spominjali samo da žena ima pravo na svoj imetak i da ga ne mora davati mužu i kad je razvede da ima pravo da uzme ono što je Allah dao i da nakon toga nema ništa pravo da uzima. Što se tiče žena koje su znači ulagale sa svojim muževima, koje su ulagale sa svojim muževima i to je bio među njima vid nekakvog dogovora koga su prešutali ili poznatog u društvu, da žena ulaže da ima pravo nekako tu, onda bojim se da bi, da bi moraju namiriti nešto. Ne nešto, nego ono što ona uložila. Da moraju namiriti ono što ona uložila, jer ona je ulagala to želeći da ima tu dio. Jer da je znala da nema dijela i da to što ulaže da može zaboraviti, nikada ne bi uložila tako pare jedne. Da tako ne tako? Sigurno. Znači dok je ulagala, ona očekivala da ima nešto. Tako da, s te strane, onda, to je već drugi, to, to je već znači i drugi propis. No, međutim, govorimo, znači, kada žena, kada žena ne bi nikako ništa ulagala, imala svoj metak, nakon toga ne može uzimati, nakon toga ne može uzimati ništa od muža. A Boga na koje je ulagala, trebaju namiriti ono što je davala. Ista je stvar. Eh, to je sad gleda se. Kada je dala taj metak mužu, zbog čega ga je dala? Ako ga je opet dala da nešto radi s tim metkom i da nakon toga da bi imala nekakav udio, to se opet vraća na to. Isti bi znači bio propis. Salam alaikum, da li je dozvoljeno nositi nikab povremeno, to jeste na nekim mjestima, nositi na nekim nositi, jer je to zavisi od raspoloženja čovjeka, jer nekad je dozvoljeno, nekad ne. Salam alaikum. Kad dozvoli nosi, kad ne dozvoli, da Allah bude na pomoći. Možda to bude put i način da njegovo srce omekša pa da kaže u redu nosi uvijek nikab. No, međutim da kažemo nemoj nositi nikada, sigurno da neće se niko njega ništa promijeniti. Pa možda on znači tim postepeno bude tražio da se ovaj da nosi žena uvjetnika. Da li čovjek koji javno pomaže nevjernike vojno protiv muslimana, a nije prisiljen da to čini, da li svakako svakako treba takvom čovjeku reći da to ne smije raditi da mu je to djelo kupno. Svakako, ne smije čovjek pomagati njega protiv muslimana. Ne smije pomagati njega protiv muslimana i to je najopasnije djelo koje čovjek može učiniti. Salamu alaikum wa rahmatullah. Uvjeri sam i udala sam se i porodica od muža nije bila upućena nije bila znači porodica od muža upućena u vjeru. Imala sam velike probleme sa njima zbog toga jer sam bila velika vjernica. Muž mi je isto vjernik i nismo ošli za sebe živjeti. Da li je to grije što smo napravili? Mi, oni neće da nam dođu zbog toga što smo mi vjernici. Allah sam U svakom slučaju, čovjek mora gledati prvenstveno svoju vjeru. Mora gledati znači na roditele, mora gledati na ovaj na one kojima je dužan da čini dobročinstvo, no međutim mora isto tako gledati na svoju vjeru i da sačuva svoju vjeru, da sačuva svoj iman. Pa ako čovjek nije mogao biti nikako musliman, znači pored ti ljudi su ga sputavali i skretali ga s pravog puta i da je osjetio da se njegov iman umanjuje u takvim situacijama, onda čovjek treba da se odvoji. No međutim, odvajanje od te rodbine ili roditelja ili drugih ne znači nikako da im čovjek bude ak i da im čini nepokornost ili da radi ono što je uzvišen Allah tabarak zabranio, već treba znači da im čini dobročinstvo. Pa može se znači odvojiti, no međutim, pored toga, pored toga bit će dobar prema njima. Služit će ih i koristit će im. Znači, pa ako iziđe u svoje majke i oca, može navratiti svakodnevno njima, vidjeti šta im nedostaje, pomoći im i tako dalje. Ne znači, znači da ako se odvoji u životu, da se odvaja od njih za stalno i da nema nikakvog kontakta sa njima. To je sigurno pogodno i to je zabranjeno. U svakom slučaju, ako ste se odvojili zbog vjere i niste mogli živjeti skupa sa njima, ne vidim u tome ništa pogodno jer je čovjeku najbitnije njegova vjera. I se je bila tim roditeljima da omoguće čovjeku da praktikuje svoju vjeru, a ako neće, onda vjera se stavlja ispred svakoga Allahu